Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը 4-շաբթի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում բարձրորակ հաց տանալու գործընթացը ունի իր գաղտնիքները։ Այս արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է հացաբուլկեղենի արտադրությամբ զբաղվող մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հերախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ՈՒՇ-ի ֆեդերացիայի հիմնադիրն է Արթուր Ադամյանը։ Կառույցի հաջողություններին եւ խնդիրներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ինչպես հայտնի է, հացահատիկային մշակաբույսերի այս տարվա բերքատվությունը նախորդ տարվանից անհամեմատ բարձր է եղել։ Դրանով հանդերձ հացաբուլկեղենի եւ խմորեղենի արտադրությամբ զբաղվող մի շարք տնտեսվարողներ դժգոհություն էին հայտնել առ այն, որ ծորենի մեջ արկա սոսնձանյութի պակասի պատճառով չի հաջողվում բնականոն կազմակերպել հացաթխման գործընթացը եւ ստանալ անհրաժեշտ որակի արտադրանք։ Հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ էլ հացահատիկի մշակմամբ եւ ալյուրի արտադրությամբ զբաղվող տեղական տնտեսվարողների գործունեությունը խթանելու նպատակով արգելվել է ալյուրի ներմուծումը հանրապետություն թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում տեղական ցորենի եւ ալյուրի ցածր որակի առումով որոշ տնտեսվարողների կողմից հնչող դժգոհությունները, փորձել ենք բարձել Ստեփանակերտում ալյուրի եւ հացաբուլկեղենի արտադրությամբ զբաղվող ինչպես խոշոր, այնպես էլ փոքր մասշտաբի գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների շրջանում։ Մասնավորապես ալյուրի եւ հացաբուրգեղենի արտադրություն իրականացնող Էրմի Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Վահագն Անթանոսյանը, ով քաջածանոթ է խնդրեյությանը, հավաստիացրել է, որ տեղական ալյուրի որակը համապատասխանում է հացաթխման անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին եւ այդ առումով չի զիջում նախկինում ներմուծվող ալյուրներին։ ԵՌՄՓԲ-ի գործնեությունը, ալյուրի եւ հացի հացաբուկայանի արտադրությունը Ղարաբաղի շուկայում ենք շուրջ 10 տարի Խոսքը ինչ որ էս տարվանա վերաբերվում, միշտ էլ տենց ա եղել Ղարաբաղի ծորենը բավականին քանակություն կա, որոնք հացաթխման պարամետրերին համապատասխանում են, եւ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Ղարաբաղի ծորենը բացի հացաթխման պարամետրերից համ ու հոտով մակրությամբ ոչ պարարտացված ելնելով քիմիական պարարտանյութերի քանակության ճիշտ օգտագործումով ավելի համով, ավելի լավ հաց հաստացվում։ Մեր հացի գործարանը 10 տարվա ընթացքում էլ միշտ օգտագործել է մեր արտադրած սեփական ձեռնարկության ալյուրը, ոչ մի խնդիր երբեք չի եղել։ Պատասխանատու ձևով էլ հայտարարում եմ, որ Ղարաբաղի ծորենով արտադրած այլուր հացաթխման բոլոր պարամետրերին համապատասխանում է։ Եթե որևէ հացի արտադրություն խմորեղենի բողոք ունի, տարել այլուրը փորձել է որևէ բողոք լինի, խնդրեմ թող ներկայան հիմնավորի։ Նաև այս հա, տարվան։ Նաև այս տարվան, իսկ համը հոտի տեսանկյունից էլ մի քանի անգամ գերազանցում է ռուսական արտադրության այլուրից։ Մայակ ընկերության գլխավոր մասնագետ Սաղաթել Հովասապյանն իր խոսքում նշել է, որ հիմնականում օգտագործում են տեղական ալյուր, որը ձեռք են բերում տարբեր ալրաղացներից։ Ոլորտի մասնագետը բավարար է համարում տեղական ալյուրի որակը անհրաժեշտ որակի ացաբուրկեղեն ստանալու համար։ Մենք հիմնականում ստեղտեղական ալուրներով ենք աշխատում։ Տարբեր ալրաղացներից, հադրուտից, քլեձավոտի ալրաղացից, ճարտարից, ասկիրանից։ Բերում են, խառնում են, իրար հետ ստացում է շատ է լավ ալուրներ։ Ասում էին այս տարվանը ինչ որ սոսնձանյութը պակաս է։ Կա կլեկավին պակաս է, բայց եթե համեմատում ես, այնից ալուրներ կա, որ բարձր է, ալուրներ կա, որ խառնում ենք թուլը ուժերի հետ ստացվում է։ Այսինքն հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Այդ ձև եք մենք աշխատում։ Ինչքան հաց է կարտանում օրական կամ ամսվա կտրվածքով։ Հիմա հացի առևտուրը միշտ կային էլ համեմատված առաջվանը շատ է իջ է, էլի։ Առևտուրը կային էլ։ Քիչ ենք արտադրում, 20 մեշով, Հացի փոքր մասշտաբի արտադրություն իրականացնող Հարութ ձեռնարկության ներկայացուցիչ Ջուլիետա Արուստամյանը նույնպես նշել է, որ հացաթխման համար օգտագործում են բացառապես տեղական ալյուր։ Ձեռք են բերում տարբեր ալրաղացներից, ինչը որակյալ հաց ստանալու կարևոր նախապայմաններից է։ Մեր տեղական ալյուրներ, պիտի մի երկու ճաղացի ալյուր հետ խառնենք, մեր հացը որակավ դուրս գա միջև հիմա տեղականն էիք շատ օգտագործում, թե նաև դրսից վերած։ Չէ, տեղականը քրա շատ օգտագործելիս։ Մի քիչ որակը մեր վատ է եղավ, դրսից էլ մի քիչ վերալ ենք, հետո խառնալ, բայց հիմա երկու ջաղացի ալյուր ենք բանացնում, հացը որակը դուրս կա։ Իսկ ընդհանրապես խնդիրը ինչումն է ծորենի որակից նայ ծորենի որակը որ լավանա ճած ալուրը լավալի դուրս բերում որակը լավանա օրինակ եթե ալուրը կամ ծորենը եթե հանգստացած են ասում են դեռ թարմա դրա պատճառով կարող է թե առաջներում շատ է եղալի որ ծորենը ալուրը բերալն դասավորա բայց հիմա այդպես չի ստացվում օրվա կտրվածքով քանի պար կալուր եք օգտագործում։ Քիչ օգտագործ։ 3-4 մեշուկ աշխատում եք լավանի, որտեղ դպրոցների մուք տալիս հացը բայց հնարավոր է գտնում որ տեղական ալյուրով կարելի Հա, տեղական ալյուրով հաց շտացում այդ։ Ուղղակի տարբեր տեղերից բերած։ Հա, երկու ջահացից քլի բերում։ Պահակի պիտի մեր տեղական օգտագործենք։ Ինչպես ոլորտին քաջատեղյակ մասնագետներն են նկատում, բոլոր երկրներում էլ արկա է այն խնդիրը, որ տարբեր վայրերում մշակված ծորենի մեջ պարունակվող սոսնձանյութը տարբեր է լինում։ Շատ հաճախ հացաթխման համար ծորենի մեջ պարունակվող այդ նյութի պակասը լրացվում է ալյուրի արեստական հավելումներով։ Բնական ճանապարհով այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է խառնել տարբեր վայրերում մշակված ծորենից ստացված ալյուրը, ինչն էլ իրականացվում է մեր հանրապետությունում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Դարհերում ես տե սուրբ մի ճանապարհ Դու բացիր մեզ տե ճախրանք ազատ ապաշխարանք մեղքերից անսպար Բակաչկերս բաց որ ուղիտ տեսնեմ Վարմի նոր հայացք որ լույսի թարեմ լույսի դարտար լույսի տարատ Արարի ամենախնամ Տեր, դիր պահապան աչածի մոտ, ձերքյով խոսում, ոչ եւս այլ հայրատ, եւ ականջած իմոտ, ոչ ախոշել լսելս բանս շարության, եւ վերանո իմո, ոչ խոսելս ստություն, եւ սրտի իմո, ոչ խորելս ճարություն, եւ ձեռած իմոտ, ոչ գործել զանիրավություն, եւ ոտից իմոտ, ոչ գնալի ճանապարհը սանորության։ Ալուղիա շարժումը սոցա լինեն միշտ պատվիրանած քո ամենայնի եւ ողոր միակ բարարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն Christmas. Դաշնանային գունարատ դրամատրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում մեզ կարող եք լսել երկու շաբթից ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ադրբեջանական տիրապետության տարիներին խորհրդային ժամանակաշրջանում Արցախի Խարվաճար քաղաքում կառուցվել է ադրբեջանական թանգարան։ Ըստ Խարվաճարի բնակիչների շրջանում տարածված զրույցների, թանգարանը կառուցվել է հայկական ավերված եկեղեցու տեղում վերջինիս հետքն ընդմիշտ կորցնելու նպատակով։ Խարվաճարի ազատագրման ժամանակ պատերազմի արդյունքում, ինչպես քաղաքի մյուս շինությունները, թանգարանը եւս հիմնահատակ ավերվել է։ Թանգարանից դուրս են բերվել նախապատմական ժայռապատկերներ, որոնք ժամանակին ադրբեջանցիների կողմից տեղափոխվել են շրջանի Ծավալկ լճի մոտակայքից ու պահվել են թանգարանում որպես հնագույն ադրբեջանական գտածոներ։ Քաղաքի ազատագրումից հետո ժայռապատկերներն արդեն 20 տարուց ավել է ընկած են ավերակների մեջ։ Տարածքում երբեմն անգամ շինարարական աղբեթ հապվում։ Սայրապատկերների ապագա ճակատագրի մասին զրուցեցինք Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի վարիչ Վարսիկ Կասյանի հետ։ Ըստ մեր զրուցակցի, սայրապատկերների մասին մասնագիտական գնահատական տալու, ուսումնասիրելու եւ անհրաժեշտ պահպանություն ապահովելու վերաբերյալ որևէ ծրագիր Շահումյանի շրջանի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինն առայժմ չունի։ Սակայն բաժինը հետաքրքրված է շրջանի պատմամշակութային արժեքները բացահայտելով ու պահպանմամբ ցանկալի կլիներ, եթե հանրային քննարկումներ անցկացնեինք, մասնագետների կարծիքներ լսեինք, նշեց Վարսիկ Կասյանն ու ընդգծեց, որ տեսանելի ապագայում սակայն որևէ ծրագիր չկա որևէ ուսումնասիրություն ու մասնագիտական կարծիք եւս քարվաճառում եղած ժառապատկերների վերաբերյալ մշակույթի բաժինը չունի։ Հարցը ոչ այժմ չի քննարկվել։ Մեր զրուցակցի խոսքով հնարավոր է առաջիկայում բաժինը սկսի զբաղվել ժայռապատկերների ուսումնասիրության հարցով եւ հանրային քննարկումներ կազմակերպի մասնագետների կարծիքը լսելու համար։ Հիշեցնենք հեռախոսյա գծում Թամար Գրիգորյանն էր։ սիրտը բացեքո հույս է քո մի օրը հույս է քո երազը իրական է մանկական է լուսավորենա լույս է սերես ու հավա հասկացիր ծով է աչկերում քո ծովն է քո հայացքը մի վարկյան է մոգական է ու մի մեծ աշխարհ ուր ես իմ հեշտակը դու ես ում սպասում եմ աղերսում եմ ու ասում եմ մի քիչ էլ մնա Galaxy. Փորձիկն է եթերում այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը չորեքշաբթի, տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ուշուի Ֆեդերացիայի հիմնադիրն է Հարութ Ադամյանը։ Կառույցի հաջողություններին եւ խնդիրներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուշուի ֆեդերացիայի հիմնադիր Լիբանանահայ Հարութ Ադամյանը առաջին անգամ 1997 թվականին 1 տարով գործ ուղվելով Արցախ չեր էլ մտածում, որ կմնա այստեղ ընդմիշտ։ Հարութ Ադամյանն է պատմում Արցախ գալու որոշման մասին։ 95-ին Սևկոդի երրորդ տանը էի։ Սևկոդից Լիբանան ավարտած եմ, հայ Սևկոդիների ակադեմիայից ներս, եթե Չինաստան գնացի մասնակցացա։ 97-ին հրավեր ուղարկեցին Արցախից մեր ակադեմիային, որ Մարտավեսի մարզիչի գալիք ունեն Ղարաբաղում։ Ես մեն ցանկություն ունեի, որ այդ իմ գիտելիքներս, իմ դիպլոմներս կամ բադվոկերերս, մեդալներս իմաստ չունի, եթե ոչ, ասենք հայրենիքից միջի ծառայ այդ բոլորը, այդ բոլորին ունեցած գիտելիքներս, որ ես դասնյակ դառնել մարզված եմ։ Համբես որ հենց որ տարիտ եղավ, մանավանդ Արցախի համար էր տարիտը, ես ամեն ինչ թողեցի այնտեղ, գործը սփանած եւ եկա մեկ տարվա համար եկա, որ ես իմ որպես հայ իմ բարգես կդարին հայ ժողովրդի սանտեփ եւ այդ մեկ տարին եղավ 2, 3 եւ մինչեւ այսօր այստեղ եմ, որտեղ գավեցա հողին հետ, ճուրին հետ, ժողովրդի հետ եւ դեսա ինչքան կարեւոր է աշխատանքը Արցախում։ Մանավանդ սահմանային քյուղերու մեջ այդ երեխեքը որ սահմանային քյուղեր բահում են, անպայման պետք է այս մարզա ծևով սպառվեն։ Զրուցակիցս պատմում է, որ 1990-ականների վերջին առաջին սաների հետ պարապում էին Ստեփանակերտի մի փոքրիկ դահլիճում։ 2000-ականներին արդեն ուշույի խմբակներ կային հանրապետության 25 գյուղերում։ 97-ին որ եկա, սպորտ նախարարությունի կողմից մեզ փոքր դահլիճ տվեցին Ստեփանագերդում։ Սկսանք Ստեփանագերդում, հետո գամած-գամած առաջատներ եղավ գյուղերից եւ այդպեսով մենք միջև 25 գյուղ ես կարողացա մարզել մինչև 3500 աշակերտ ունեցա, մինչև 2006։ 2006-ին արդեն ես ունեի մոտ 7 սև կոդի մարզիչներ, հանձնեցի աս ֆեդերացիայի աշխատանքը մարզիչներին 2006-ին եւ մեկնեցա Լիբանան ժամանակավոր։ Հիմա նորից այստեղ եմ ընտանիքով, 3 երեխա ունեմ, աղջիկ եւ 2 դղա։ Նորից եկա հաստատվեցա Արցախում եւ եւ մեծ հաջողություններ մենք ունեցանք աս դարիներ ընթացքում, այսինքն Եվրոպայի շամպիոն ունեցանք, աշխարհի շամպիոններ ունեցանք։ Արդեն այսօր մեր մարզիչները գործում են սպորտի նախ քարոջան մեջ որպես մարզիչ Ներկադրությամբ ուշուի պարամուկներ են կազմակերպվում Ստեփանակերտում, Մարտունիում եւ մի քանի գյուղերում։ Հարութ Ադամյանը վստահեցնում է, որ իրենք բավարար մարզիչներ ունեն ավելի շատ գյուղերում խմբակներ բացելու։ Միակ խնդիրը բավարար միջոցների պակասն է։ Մոտ 250 աշակերտ կա Ստեփանագերդում, Մարդունիում եւ մոտակա գյուղերում։ Բայց մինչեւ Մարդունին, մինչեւ 2006-ը 25 գյուղեր ես մարզում էի Մարդունի շրջանը, Մարդագետի շրջանը, Ստեփանագերդ, Շուշի, Շուշքենտ, Կարինդա։ Հիմա նորից է ստացվում, բայց ֆինանսական հարց է, որտեղ մենք անվճար ենք մարզում, այսինքն ես այդ ժամանակ որեգա ինչ կարողություններ ունեի, ամբողջ ես դրամատրեցի եւ նաեւ Կարոկեբաբչյանը ինքը հովանավոր մեր այս աշխատանքը։ Մեր նպատակը Արցախի բոլոր գյուղերը մարիչները կան, ֆինանսականի հարց է միան, դե ոչ մենք կարողանանք ամեն գյուղերը հասնել, մարզել երեխաներուն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ուշուի Ֆեդերացիայի մարզիկները այս տարիների ընթացքում դարձել են աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ։ Այսօր էլ մարզիկները պատրաստվում են առաջիկա մրցումներին։ Ունենք Կավաթի բացառաշրջում այս ամսվա վերջը։ Եվ աշխարհ արդեն գնացին Եվրոպա դե հրավեր եկավ։ Հրավերները որ գալիս են, Հայաստանին է գալիս հրավերը, Հայաստանի ֆեդերացիան մեզ հրավիրում է եւ այդպես նախարարությունը հովանավորում է։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իմ աղջիկ շատ սիրում, սիրում, սիրում։ Քեզ երկար ես սпасել եմ իմ սիրում միակ ես, իմ տազարդ ես աշխարում միակ ես, մեզ սրտով հրաշքի մաղջիկն եմ Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Գար ֆոն Վեբերը, գերմանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, դաշնակահար, երաժշտագիր։ Լուի Դագերը, ֆրանսիացի քիմիկոս, լուսանկարչության հիմնադիրներից մեկը։ Լենդգոն Դաունը, բրիտանացի բժիշկ, բացահայտել է Դաունի ախտանիշը։ Յան Պատրևսկին, Լեհ աշխարհարչակ դաշնակահար կոմպոզիտոր, Պատրիկ Բլեքթը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Կոնստանտին Ալաջալովը, հայ նկարիչ, Ջորջ Գելափը, ամերիկացի վիճակագիր, Ջորջ Ուոլդը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Քրիստոֆոր Բաղդասարյանը, ռուսաստանցի հայ ֆիզիկա քիմիկոս, Կոնստանտին Բեսկովը, ռուս ռուս հայտնի ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Ալան Շեփարդը, ամերիկայացի առաջին աստղագնացը, Էլդար Ռիազանովը, ռուս կինոռեժիսոր, դրամատուրգ։ Իրիկնակը դյուսա եկան, տանը սիրան դյուսա եկան Այսօր մին կորենք վեր վարան, գիտա սրտես լույսյա եկա, հորա Ապունտալուն կուջիր հոտավ, հորա հորա Սիկոյ արքայություն և զորություն և պարքավիտի անսանան է հաղթել է քեզ արի ուտես ոսող անտես հայ է հաղթել է հա ու հաղթահա քայլել այսպես քեզ աղոթում ենք հա եղիր վստահ ու անկոտրում երբ հավաքվում ենք մենք կամուկ հավաք դառնում ենք զեր Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ բահավան Ղարաբաղ Գնող կողքի այա ապա Արցախ աշխարհ ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ որուստ ու վիշտ Խազան չեցոց վանքի ստանգերը սուր պիտի հնչեր ու թե կռիվ Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 18-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։